Labs rīts. Prieks, prieks jūs visus redzēt. Kurš šeit ir pirmo reizi šeit šodien? O, oh, super. Dievkalpojumā. Jā, jūs esat tad uh, Mārtiņa zālē pilsētas laukumā divi, četri, sadanojos. Vienmēr jauc. Uh, jā, šīs ir dievmājas uh, draudz dievkalpojums. Un, uh, es domāju, mums būs ļoti, mums ir sagatavot interesantu programmu. Uh, mēs šodien uh, tā plašāk pastāstīsim par, par, par to, kā, kā cilvēki, kā mēs varam um, uh, sastapties ar Dievu, ar dzīvo Dievu, kurš ir dzīves. Un, un tas būs, ies, to būs iespējams ieraudzīt un saprast caur dziesmām, um, caur uh, būs arī dzīves stāsti, um, būs arī mums kāds uzvedums, maziņš un tā. Tā kā droši tas būs ļoti labs laiks. Um, angliski ir tās teiciens sit back and relax. Tā kā, bet um, es gribētu pastāstīt, mums bija brīnišķīgs laiks, uh, piekdien un sestdien, tas ir um, vakar, brīnišķīgs laiks, mēs kopā bijām uh, 35 jaunieši uh, no Rīgas, no, no arī no uh, dažām citām valstīm, no lielākā daļa no, ne valstīm, bet pilsētām, no Kuldīgas arī. Lielākā daļa bija tomēr no Kuldīgas un uh, Es man bija tāds ļoti, ļoti liels prieks redzēt uh, jauniešu no Kuldīgas. Un, ka mēs gājām, tā lieta bija tāda, ka mums piekdienas vakarā mums bija jauniešu pasākums. Saucās Young and Free. Um, mums bija liels prieks redzēt, kad Mārtiņa zāle bija diezgan pilna ar jauniešiem, ja mēs bijām pirms tam arī gājuši, gājām uz ielām, viņus aicināt uz šo pasākumu, un diezgan daudz atnāca, un bija fantastisks laiks šajā pasākumā. Un, un, un, un bija prieks itīgi redzēt tik daudz jauniešu, kas atnāca un arī Dievs tādā īpašā veidā viņiem visiem pieskārās. Tas bija tāds fantastisks laiks. Un tad mēs, sestdien mums bija deviņos jau no rīta jābūt uz strīpes, sestdien mēs jau tikāmies deviņos, lūdzām, palik, nu, lūdzām, slavējām, tad mēs gājām uz ielām līdz vieniem. Bija tāds fantastisks laiks arī. Un tāpēc tam mēs paēdām pusdienas un gājām pie ciemos pie veciem ļaudīm. Tā kā, ja kādam jums vecmāmas zvan un saka, ka tā jauki jauniešu vakar ciemos bija, tad tiem bija mēs. <laughs> es zinu, ka Māra tev droši vien zvanīs. <laughs> ne tev, bet Karīnai <laughs> zvanīs. Uh, jo tas bija uh, krusmeitas meita. Mazmeita. Krusmeitas mazmeita ir Karīna. Tā kā tavs krusmātes, ne. Kā ir? jā, nu jā. jā. Tā, nu, bet uh, mēs bijām ciemos vienkārši par veciem ļaudīm, bija fantastisks laiks. Lielākā daļa mūs palūdz iet prom. <laughs> nu, tā. Bet, nu, iedomājieties, jā, kaut kur divos, pēc diviem klauvē pie durvīm un saka, grib dzert jums tēju un ēst, ēst cepumus un runāties. Tā, tā varbūt brīžiem varbūt liekas, bet um, jā, mēs tās adreses bijām dabūjuši caur um, pensionāru, pensionāru klubu rumbiņu. Caur viņiem vadītāja Ausma iedod šīs adreses un es vēlreiz ar viņu akceptēju, ka jā, mēs iesim. Es nezinu, vai viņi bija paziņojuši, laikam, ka nebija paziņojuši lielākai daļai. Un tā mēs gājām, bet bija ļoti liela daļa, kas ielaida un, un, un, un bija fantastisks laiks. Jaunieši bija pārsmējušies dažiem un, un, un, un bija fantastisks tāds silts laiks ar viņiem kā mums bija tas prieks. Un tad pēc tam mēs satikāmies, mēs pavadījām laiku kopā un dzirdējām tos stāstus, ko Dievs bija darījis visu to, to nedēļas nogalu. Slavdien par to. Un šodien mēs turpinam. Šodien ir pēdējais apels šajā skrējienā. Finišs ir redzams. Ne? Tā kā mēs finišēsim, bet tas noteikti nav pēdējais. Nav, nav tāda, ko mēs noslēdzam. Mēs turpinam iet ar Dievu un ļaujam, lai Viņš mūs vada un lai Viņš mūs lieto. Tagad tā. Labi. Um, mēs sāksim ar slavēšanu. Um, tā kā es lūkšu, ka mēs varētu piecelties. Vai jums nav prieks par šo sastāvu? <laughs> Paldies Dievam. Paldies Dievam par Kristu un par visiem, par visiem pārējiem. Un, oh, par domu pie datora. <laughs> Brīnišķīgi. Tā kā, es zinu, ka mums būs jauks laiks. Tā kā slavēsim un dziedāsim. Un, un es vienkārši gribu aizlūgt par to, lai Dievs sveitī šo dievkalpojumu. Lai Dievs vienkārši kaut kā īpaši jūs uzrunā lai um, jūs varētu aiziet no šī dievkalpojuma, zinot to, ka jūs esat ļoti, ļoti, ļoti mīlēts cilvēks. Kā lūksim. Dārgais debes tēvs, paldies par šo dienu. Es tev pateicos tēvs par to, ko tu esi darījis šitajā nedēļas nogalē. Tās ir tik daudz lietas, Dievs, un paldies par jauniem cilvēkiem, paldies, Dievs, par arī par veciem cilvēkiem, Dievs, paldies tev par to, ko tu dari, ka tu esi ieinteresēts cik vienā paudzē darboties un parādīt savu godību, Dievs, un to, ka Tu tiešām mīli mūs. Es lūdzu, Dievs, lai šis dievkalpojums būtu īpaši svētīgs, Dievs, katram vienam šeit, kas ir atnācis. Un mēs Tev pateicamies, Tēvs, un mēs Tev visu godu atdodam Tev, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Thank you. iespējams, Tēvs. Un ka Tēvs ir liela, Tēvs, ka Tēvs ir liels tas, ko Tu jūti, Tēvs, pret mums, Tēvs. Un, un Tēvs Tev lūdz, Tēvs, ar mēs to saprotam, Tēvs, cik ļoti Tu mūs mīli, Tēvs, cik ļoti Tu mūs mīli, Tēvs. Thank you. pateicamies, Dievs, ka Tu esi dzīves, un ka Tu esi liels Dievs, un ka Tu esi liels lietas darījuši šajā pilsētā. Un liels lietas Tu vēl darījuši, Dievs, un Tu esi liels, Tu esi vārens, lielāks nekā jebkāda mūsu problēma, lielāks nekā jebkāda mūsu situācija, Tu esi lielāks, Dievs. Tu esi lielāks par šo dziesmu, Tu esi lielāks par mūsu dzīvēm, Tu esi liels. Un mēs Tev slavējam, Dievs, šajā rītā. Paldies, Dievs, par Tavu klātbūtni, Dievs, un paldies par ticību, Paldies, ka mēs ticam, ka mums ir ticība, Dievs. Paldies, Dievs. Mēs to pateicamies, Dievs. Cik liels mūsu Dievs. Slāv Tev, Dievs. Amen. Kā jūs teicat, kad šodien būs iespēja, vēl mēs savu dziesmām esam dzirdējuši un vēl būs iespēja arī caur dažiem dzīv, dzīves stāstiem. Um, dzirdēt par to, ka galvenokārt par to, ka Dievs ir. Un, un, un šie cilvēki par to arī liecinās un, un stāstīs, ka ko Dievs ir darījis viņu dzīvēs. Tie ir tādi unikāli, tie nav izdomāti uh, stāsti, uh, tās nav pasakas, tas nav iestudējums, uh, šī ir dzīve un realitāte. Es gribētu aicināt no sākuma klāvu, klāvs nāks, pastāstīs. Labrīt, laikam tagad vēl var teikt rīts, ja? Labrīt. Jā, es esmu Klaus, es esmu no Ventspils, un es šoreiz, šonedēļ atbraucu palīdzēt arī ar vis, visiem tiem notikumiem, kas bija šonedēļ. Jā, man te nelāšu špikač telefonā. Labi, tā. Um, jā, tad es piedzimu kristīgā ģimenē, bet maniem vecākiem nevarēja būt bērni. Es nezinu īsti, kas bija pa vainu, bet tā bija. Un, jā, un tad, eh, bet man mamma saņēma 92. gada novembrī, viņa saņēma vārdu, kas bija pirmajā mūsu grāmatā 18. Um, nodaļā, 10. Mm, pants. Bet tas sacīja, es atgriezīšos pēc tevis pēc gada šī laikā un redz tavai sievai sārai būs bērns. Uh, Un tā, nu, mamma arī pieņēma šo vārdu. Un, uh, un arī, un tā arī 93. gada novembrī, 4. es arī piedzimu. Pēc diviem gadiem vēl piedzima mans brālis un vēl, vēl pēc pusotru gadu man māsa. <laughs> jā, slavu Dievam, tieši tā. Uh, jā, tātad uh, man mamma bija ticīga, un tad um, viņa ņēmos visu trīs uz, uz, uz draudz līdz Ventspilī. Uh, svētdienas skolā izgāju, bet bieži vien es negribēju iet, un man pēkšņi svētdienas rītā sāk galva sāpēt vai kaut kas cits notika. Bet kādreiz sanāca tā, tā, ka man patiešām sāpēja un mamma nenoticēja. Un tad tas bija briesmīgi. Jā, bija jāpiedalās tur visās nodarbībās, bet bija, nebija labi. Tā es arī sapratu, ka labāk, ka labāk nejokoties ar tādām lietām. Jā, un tad pienāca pusauģu gadi. Uh, Um, skola, protams, tur ir visādi cilvēki. Un es pamēģināju gan cigaretes, gan alkoholu, nu, bet ne, negāju, paldies Dievam, negāju ļoti tālu, bet mazliet pamēģināju. Bet uh, Dievs, Dievs vilka man atpakaļ pie sevīm un, un eh, caur nometnēm un citām lietām viņš man pieskārās un arī atbrīvoja no tām lietām. Uh, Jā, nu tā es, nonā, tā es sāku saprast, ka, ka vajag tā kā dzīvot par godu Dievam. Un, jā, un tad es 12. klasē sāku domāt, ko darīt. Un, uh, nu, kas, ko darīt pēc skolas, un tad es sapratu, ka iet uz bībeles skolu, ja es biju dzirdējis par to, un tāpēc es tagad mācos arī bībeles skolā. Jā, tas īsumā tā arī viss. Paldies. Paldies, Klaus. Um, brīnišķīgi. Saņēmu vārdu un ir ne tikai viens, bet vēl. <laughs> Uh, es gribētu aicināt arī Ievu. Uh, arī Ieva nāks pastāstīs Ieva no cēsīm. Es gan tālu gabalu no mums, bet uh, aicināsim viņu. Nu, es salīdzinot tādu klāvu neizaugu ticīgā ģimenē. Es izaugu, nu, uh, ģimenē tādā, ka vecāmām man iemācīja varbūt tēvreiz bērnībā, bet no laiku man tas likās, nu, nekas tur īpaši nav, kaut kāda peršiņa un viss. Un, nu, Un man vecāki ļoti ātri izšķirās, kad es biju jau maziņu, un tad mamma audzināja vienu, un tā kā netika, tā kā viņai bija grūti audzināt mūs ar brāli divatā vienai, un tad mēs augām ar brāli divatā tikai lielāko daļu, viens otru uzmanījām. Un tā kā mēs bijām tikai divatā, tad, nu, no, ātri aizmaldījāmies no patiesā ceļa un jau kaut kādos 13 gados es ties, tiešām katru dienu sāku pīpēt un dzert un nonācu līdz tādai situācijai, ka, nu, es nesapratu, kāpēc es dzīvoju, neko es nesapratu, jo neviens man nebija. Nu, tāds, ar ko es varētu parunāt, visi draugi, viņi arī bija tādi, nu, iedzeram kopā, bet no ikdienā nekas. Un, jā, rezultātā es tiešām mēģināju vairākas reizes izdarīt pašnāvību, tas neku, ne, ne, pie kā nepieveda, nu, nekas neizdevās, vienmēr kaut kas, kaut kādīgi notika, kaut kas, es pat brīnījos, izdara to, izdara to, ne, neko nevar izdarīt. Un es biju ļoti dusmīga par to, un vienkārši es biju apsolījusi sev, ka es vienkārši nodzeršos līdz tam, kamēr es nosprākšu, vienkārši tā biju pateikusi sev. Uh, Tā es arī dzīvoju. Tad, kad man jautāja 16 gados, vai es gaidu savus 18 gadus, tad man bija atbilde tāda, es līdz 18 gadiem nenodzīvošu. Bet nu, iznāca tā, ka nu, tiešām mamma nezināja, ko ar mums darīt, jo man dzīve bija drausmīga. Un mēs pārcēlāmies uz vienas vietas, nu, uz otru vietu, jo nu, viņa nezināja, kā mēs tur bijām, tur, tur tie draugi ir, viņš domāja, varbūt no draugiem aizvedīs prom, būs savādāk. Tā mēs aizce, nu, aizbraucām dzīvot uz cēsīm, Bet, nu, cēsīs sākās kaut kāda jocīga. Man likās visi cilvēki sajukuši prātā. Nāk pie maniem, ik katrs gandrīz ik pa brīdim kāds kaut ko stāsta par Dievu. Es saku, nu, viņi visi sajukuši prātā, es nesaprotu, kas ar viņiem notiek. Bet, nu, ne, nu, bet, nu, domāju, nu, Dievs nav, un nu, ko, ko viņi man stāsta, un vēl pa bībeli kaut ko, un nu, galīgi traki. Bet kaut kādīgi beiga, beigās, beigās Ziemassvētku, kaut kāds Ziemassvētku pasākums bija. Man māma jau sākus, ka ietu bija uz draudzi vienu vasaras svētku draudzi cēsīs, jo, nu, viņa arī teica, viņa man nesen teica, viņa saka, viens no iemesliem, kāpēc es sāku iet uz draudzi, tas bija tieši tu, jo, nu, viņa nezināja, ko darīt ar mani, jo viņa redzēja, ka vienkārši man dzīve brūk kopā. Uh, Un tajā, un tajā Ziemassvētkos tieši man nebija ko darīt. Tai, tas bija brīnums, jo parasti man vienmēr bija tur, tur, tusiņš, tur, tusiņš, tur kaut kādi draugi, tur kaut kas. Bet tajos Ziemassvētkos man nebija ko darīt. Un tad mamma saka, varbūt atbrauks līdzi tur uz draudzi. Es tā, labi, varbūt, nu jā, nu Ziemassvētku vienkārši mā, pie mā, mājās pie vieniem. Uh, Es aizbraucu, es skatos, man priekšā viena draudzene. Es zinu, ka, viņa, ka, es, zinu, ka es ar viņu kopā tikko dzēru, tikko pīpēju. Es vienmēr biju domājis, ka uz draudzi nāk tikai svētie, tikai svētie, un ko es tur darīšu. Bet, nu, labi, viņi tur ir. Es skatos, nu, jā, cilvēki tādi mīļi. Es to mīlestību nebiju izbaudījusi. Es meklēju pie pušiem mīlestību, bet, nu, vienmēr vīlos. Uh, Nu jā, un tad es sāku lēnām garām iet uz to draudzu. Protams, pirmais pusgads pagāja grūti, jo es īsti nesapratu, ko es tur daru un kāda jēga no tā visa. Bet nu es gāju, pati nesapratu, kāpēc. Lēnām garām es, viņi visi tik mīļi, un man tā mīlestība tā pievilka. Es domāju, Dievs, ja mani var mīlēt tādu, kāda es esmu, kāds tad, nu, ja tu mani var mīlēt, tas ir vienkārši, nu, man tas likās tik brīnišķīgi. Un, tad lēnām garām tiešām Dievs mācīja to mīlestību. Un, protams, arī tad, kad es atgriezos, protams, bija arī situācijas, kad es vēl tiešām ieslīgu dziļā depresijā un ļoti ilgi pavadīju laiku mājās, vienkārši guļot gultā un neko negribot darīt, bet vienmēr Dievs kaut kādīgi izcēla no tām situācijām un veida tuvāk sev savai mīlestībai. Jā, un šobrīd, nu, šobrīd tiešām es saku, ka Dievs ir ļoti mainījis man dzīvi pēdējā laikā un visur, kur es esmu gājis. Un, jā, Dievs tiešām mīlestību un viņš dara pie, pie manas dzīves daudz, ko ir darījis. Wow. Slavu Dievam. Es gribētu aicināt, tad jaunieši mums ir sagatavojuši viņu tādu uzvedumu. tie nonāca viņpus jūras uh, Gerazīru zemē, Viņam no laivas izkāpjot ūdeni nāca pretī no kapiem cilvēks ar nešķīstu garu, kam bija savu mītne kapos un ko neviens nevarēja ne ķēdiem saistīt, jo tas pinekļiem un ķēdiem daudzkārt bija saistīts, bet viņš salauz ķēdes un sarā pinekļus un neviens to nespēja savaldīt. Un tas bija vienmēr naktīm un dienām kapos un kalnos prēca un sita sevi ar akmeņiem. Bet Jēzus no tālīņas ieraudzījis, kas skrēja metās viņu priekšā zemē. Un brēc ar stipru balsu sacīja, kas man ar tevi, Jēzus, Dievu visaugstākā dārs? No Dieva puses lūdzu nemok man. Jo viņš uz to sacīja, iziet un nešķīstās gars no tā cilvēka. Un viņš tam jautāja, kas tev vārds? Un tas viņam saka, vārds man leģions, jo mūsu ir daudz. Un tas viņam ļoti lūdzu, lai viņu neiz, neizdzītu no tos no tā apgabala. Bet tur pie kalna liels cū, cūku plūks bija gramaši. Un tie viņu lūdzu sacīdam, sūti mūsu cūkās, ka tanīs iespienam. Un viņš tiem to atļāva. Un es šīs te gari izgājuši, ieskrēja cūkās, un cūku plūks no krasta iegāzās jūrā. To bija jau 2000, un tās nosvīt jūrā. Un viņu gan bēga un stāstīja to pilsētām uz laukiem, tie izgāja raudzīt, kas noticis. Un tie nāk pie Jēzus un ierauga ļaunu garu apsēsto, tur sēžam apģērbti un pilnā prātā. To pašu, kam tas leģions bijis, nu tie izbijās. Un tie, kas to bija redzējuši, viņam stāstīja, kā ļauna, ļauna gara apstāstiem bija noticis un par tām cūkām. Un tie sāk viņu lūgt, lai, viņš, lai, viņa robež, lai no viņa robežām izējot. Kad viņš kāpa laivā, tad ļaunā gara apsēstais viņu lūdza, lai tas varētu palikt pie viņa. Bet viņš tam neļāva un satikam, ej savās mājās pie savējiem un stāstiem, kādas lielas lietas tas kungs tev darīs un nu, kā viņš par tevi apžēlojies. Un tas nogājums sāk sludināt visā desmit pilsētu apgabalā, ko Jēzus tam bija darījis un visi brīnījās. Turpināšu arī no 21. un vispār līdz 5. nodaļas beigām, 43. pantam. Un kad Jēzus atkal laivā bija pārcēlies uz otru malu, tad daudz ļaužu sapulcējās pie viņa, un viņa, viņš bija jūrmalā. Un redz, nāk viens no sinagogas priekšniekiem Jārs vārdā, Un viņu redzēdams, es krītu pie viņa kājām, un viņa ļoti lūdzu sacīdams, mana meitiņa mīras ūdens nāca un uzvēstē rokas, ka viņa to vesela un dzīvo. Viņš ar to nogāja. Daudz ļaužu viņam gāja pakaļ un drūzmējās ar viņu. Un tur bija kāda sieva, kas jau 12 gadus slimoja ar asiņošanu. Un tā daudz bija cietusi no daudziem ārstiem un iztērējusi visu savu rocību un palīdzību nebija atradusi. Bet slimība bija kļūst vēl ļaunāka. Šī par Jēzu dzirdējusi nāk, nāca ļaužu pulkā un aizskā no muguru puses viņa drēbes. Ja tā sacīja, ja vien viņa drēbes aizskarš, tad tapšu veselu. Un tūdēļ viņa sasins avots izsīt, un viņa manīja savās miesās, ka no tās skaidrs bija dziedināta. Un Jēzus tūdēļ sevī nomadīdams, ka spēks no viņa izgājis, apviedās ļaudīs un sacīja, kas man drēbes aizskārs? Un viņa mācīja, ka viņam sacīja, Tu redzi, ka ļaudis tev spiež visu, un tu saki, kas man aizskārs. Un viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījis. Bet sieva izbījusies un drebēnam zinādām, kas ar viņu noticis. Nāca un krita viņa priekšā pie zemes un pateica viņam visu patiesību. Bet viņš uz to sacīja, mana meita, tavu ticību tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec veselu no savas gaitas. Viņam tālāk runājot kādu no sinagogas priekšnieku nāk un saka, tava meita jau nomirusi, ko tu vēl apgrūtīt mācītāji? Bet Jēzus šo vārdu neievērot un sacīju sinagogas priekšnieku. Nebīsties, tici vien. Un viņš neļauj nevienam sev līdzi iet kā vien Pēterim, Jēkabam, Jānim, Jēkabam brālim. Un ienāk sinagogas priekšnieku namā un dzird troksni un redz daudzas raudu un vaimanājumu. Un iegājis namā viņš viņam saka, ko jums trokšņājumi raudi? Tas bērns nav mirs, bet guļ. Un tie viņu izsmē. Bet viņš visus izdzins, ņem sev līdzi bērnu tēvu, māti un tos, kas līdz ar viņu bija un iet, kur bērns gulēja. Un viņš atvēra bērnu roku un sakasto, tā lika kūma, tas ir tulkots mētīņa, es tev saku, celies augšā. Mētīņa tūlīt cēlās uz staigā. Tā bija 12 gadus veca, un tos tūlīt paņem liels uztraukums. Viņš tiem stipri piekodināja, ka neviens to nedabūtu zināt, un lika taigotēst. Šeit ir stāsts par trim cilvēkiem. Šeit ir, protams, daudz cilvēku norādīts, šeit ir, ka te ir daudz cilvēku, pūles visur apkārt, bet tieši konkrēti izcelt trīs cilvēki. Visiem tiem cilvēkiem es sākšu ar pirmo. Es runāju, viņš šādi, viņš iet vienkārši jauno Jeruzalemas aizgājis, viņš iet vienkārši uz pilsētām, uz vietām, kur um, nu, daudzi, kas bija, kā saka, tā laika ticīgi cilvēki, uz tām vietām negāja. Bet Jēzus gāja Un sastopu vienu cilvēku, kur um, nāk pretī no kapiem cilvēks ar nešķīgu garu. Un interesanti, ka uh, šis cilvēks nāk, viņš skrien, viņš brēc uz Jēzu. Viņš brāva. Un tur rakstīja tāds vārds, ka uh, viņš, bija, viņš dzīvoja kapos. Un neviens viņu ne ķēdē nevarēja saistīt. Un tas jau bija bijis, viņam bija tā, ka viņi cilvēki bija ar pinekļiem un ķēdēm daudzkārt bija saistīts, Bet viņš salauž ķēci, sarā pinekļus un neviens to nespēja savaldīt. Un tas vienmēr naktīm un dienām kapos un kalnos brēc un sita sevi ar akmeņiem. Šis cilvēks bija nonācis tādās grūtībās, um, viņš tāpat kā jūs, tāpat kā ik viens cilvēks piedzima ģimenē, māma, tētis, ja, nezinu, kas ar viņu noticis, bet viņš savā dzīvē bija nonācis līdz posmam, ka viņš pilnībā bija pazaudējis kontroli pār savu dzīvi, Ah, un viņš bija, var teikt, dzīvoja tur, kur vienkārši, vienkārši neviens cilvēks normāli nedzīvoja. Viņš dzīvoja kāpos. Man liekas tāda, ka viņš jau tik ļoti par sev nevaldīja, ka citi cilvēki ir nākuši palīgā viņu savaldīt. Un interesanti, ka tie citi cilvēki, viņi nāca pie viņiem savaldīt nevis atbrīvot viņu, bet tieši viņu sasiet. Tieši viņu sasiet salikt ķēdēs, pinekļos, visādos, lai viņš tur sēž tajos kapos, bet viņš nerādās mūsu pilsētā. Bet šis cilvēks bija nonācis problēmās un, un nav zināms, ko viņš bija darījis. Nav zināms, nav rakstīts, ko viņš bija darījis, kā viņš bija nonācis šajā situācijā. Un daudz cilvēku prātos uzreiz tās, nu, tas ir atsevišķi gadījums, tas ir atsevišķi gadījums, tas ir tas viens no tiem, kurš ir tas tās dzīves nelaimīgais, neveiksmīgais. Nu vienkārši piedzima ne tajā vietā laikā. Piedzima ar panāju kraku, nevis ar baltu. Nu tā cilvēki droši vien domā. Bet šis cilvēks bija nonācis grūtībās, kurš bija neaprakstāms. Un tā ir arī mūsdienās. Tā tas var notikt arī ar tevi. Dieva vārds saka, ka mēs domājam, ka tas ceļš, kur, uz kura mēs esam, kur mēs ejam, ka tas mūs novērt dzīvībā, novedīs dzīvībā, bet beigās tas mūs noved nāvēs. Nāvē. Mums liekas, ka mēs pieņemot lēmumus, lai kāda viņi ir, ka mēs vienmēr iztrauksim cauri. Dziet, manā dzīvē arī tā bija. Es daudz iespējas palaidu savā dzīvē garām. Man likās, ka tās iespējas vienmēr nāks un vienmēr būs. Man bija iespēja uh, strādāt par aktieru, man bija iespēja televīzijā strādāt, man bija iespēja strādāt uh, par DJ, tas ir vairāk, nu, mūzikas ieskaņošas ierakstu studijā strādāt, apmācīt. Tās visas lietas es palaidu garām dēļ kā? Dēļ tā, ka man patika iedzert, un es gāju vienkārši, es pieņēmu lēmumus tajā piekdienā vai tajā sestdienā, ka man uzaicinās, uzaicinās uz apmācībām, kas bija pa brīvu. Es tomēr izvēlos sestdienu piekdienu aiziet ar draugiem uz klubu. Un es palaidu šīs iespējas garām. Un savā prātā es vienmēr domāju, ka vienmēr man šīs iespējas būs. Beigās es nonācu ļoti izmisīgā, ļoti nožālumā stāvoklī. Man bija 20 gadi, um, izglītības un kādas darba, ko es varēju dabūt minimālo algu kaut kādā apkopē, kaut kur, kur ņēmu. Pat papsaru man neņēma, nu vienojieties. Nekam es nebiju derīgs no sabiedrības acīm, es nebiju derīgs. Es visu biju palaidis garām. Plus, tam visam pāris bija savu veselību sagandējis. Un vēl visam pārim bija liela pārējā. Arī šis cilvēks nav zināms, kā viņš nonāca, bet viņš ir nonācis šajā nožākuma situācijā. Un es iedošanu jūs ikvienu nedomāt, ka jūs esat izņēmums, ka nekad ar jums tā nevar notikt. Dievvārds saka, dzīvo, dari lietas, bet piemīt to, kad reiz tu stāvies Dievu priekšā. Un vēl Dieva vārds saka, ka to, ko tu sēji, to tu pļaus. Ziniet, tas sēšana ir tā, tu iesēji augu nenāk uzreiz. Tas ir tā, tu pavasarī sēji un, un tu priecīgi sēji, ja, un tu gaidi, pienāk rudens un at, at, atzīst, ka īstenībā tu esi iestādījis nevis kartupreiz, bet tu esi iestādījis nezāles. Un viss, kas tev uzauga, ir nezāles. Lai viņš griezis, savāds taisīt, ko tu gribi, bet nezāles tev uzauguši. Tāpat mūsu dzīvēs mēs iesējam kaut ko, un mēs brīnamies, ka pēc nezāles ir uzauguši. Tāpat ar tas tā ir. Man arī dzīvē jauniec, ka bija draugi, smēķēt, tas ir ļoti forši, tas ir pieņemšanas zīme, man pieņem uzreiz. Es sāku savā dzīvē sēt un uzaugu augu. Uzaugu augu ir tā, ka es pats netiek vaļā no tā visu. Kaut gan man cilvēki teica, nu taču atmeņ, kas tad tev? Es negribu. Man patiek. Tā bija tāda atruna. Es vismaz zināju, ka es nevaru atmest. Es nevaru atmest smēķēšanu. Es biju sasiets tāpat, kā šis cilvēks sasaistīts. Un redziet, interesanti tas, ka um, ir šī, šī salauztā dzīve, un viņai pretī ir cilvēki. Ja? Un es jums varu pateikt, katru reizi, kad mēs meklējam pie cilvēkiem palīdzību, ilglaicīgā posmā, mēs vienmēr saskarsimies ar to, ka viņi labāk gribēs to situāciju sasiet, nolikt kaut kur malā, nekā ar viņu katru dienu sastaties. Ko mēs darām? Mums ir psihiatriskās slimības. Ja? Ah, tas cilvēks ir višķi. Nu, ir, jau, ir jau ierakstīts viņam kaut kur tādās dokumentos, ir jau ierakstīts, ka viņš ir labāk, viņu ir sasiet un aizsūtīt uz to vienu rajonu, tur, prom, steičos, kur vēl ir jākabā. <coughs> Ja? Liepājā. Maisas tik kaut kur tur. Nav, nav, nav. Un tā būs arī vienmēr. Jūs paskatīsieties uh, savā ģimenē, savos draugos, kad, kad viss ir labi, draugi ir ļoti dārgi, kad ir slikti, kad ir problēmas, un ne tikai viena problēma, mamai savāriet, tad mašīna sasiet, oh, ok, labi, es kaut kur. Varbūt nauda aizdot, varbūt satais mašīna, viss būs kārtībā. Bet, kad jau notiek problēmas, ka kaut kāds ir veselīgi, kad jau otro, trešo, ceturto reizi cilvēks to satiek, viņš, ah, atkal viņš ir tām savām problēmām. Tad nākošais tu viņam zvani, viņš jau vairs neceļ, vai neatbild uz īziņām. Un īsti negi par tevi nekādu iespēju vispār. Labāk noliksim tev malā. Un tā tas arī notiek uzņēmē. Es tev gribu pateikt, ja tu meklē palīdzību šajā pasaulē pie cilvēkiem, piemēram, pie dziedniekiem kaut kādiem, nezinu kā vēl, tad viss, ko tu saņemsi, tu saņemsi tikai to, ka tu būsi sasiets, ka tu māriet uz tevi kapiem. Nu, tas ir garīgā jomā. Tu nebūsi, tu netiksi nekā. Viņi dod īslaicīgi, lai būtu kaut kāda mieņinājuma, kaut kāds brīdis ir, bet patiesi viņu atbrīvot nevar. Ne? Un beigas nonāk šim cilvēkam tāds, ka viņš sāk jau sevi sist. Viņš sāk sev sist, jo iekšē viņam tik daudz sāp, ka labāk, lai viņš sit sev mieres, jo tad vismaz tās sāpes nesāp. Un sāk sist tev vairāk un vairāk un vairāk. Ko mēs redzam mūsdienās? Ko mēs redzam mūsdienās? Ir līdzīgi cilvēki, ne? Mēs varbūt neredzam, jā, skrandās pa kapiem, neskrējums cilvēku tā, nu, mēs esam citā sabiedrībā tagad, bet garīgi apskatīsimies. Staigā cilvēki, kuri sevi sit, kuri, kuri sevi griež ar vārdiem, ar, ar vēl, ar, ar dzerot sev vienkārši postā, vien pēc otras dienas pēc dienas. Kāpēc tu tā dari? Tu neredz, ka tu savu postu vienkārši. Kāpēc tu ej tajā atcerstvēra automātu zālē? Tu taču piec reizes jau savu algas nospēlēsi. Tu nav ko ēst mājās, to bērnu kā ir. Nē, viņš iet vienalga, viņš savu moku vienkārši. Tā izēja tā. Jā, viņš sev sit un viņš brēc. Un interesanti, ka viņš ieraug Jēzus, nāk Jēzus. Un tad cilvēki bija gadiem strādājuši šo cilvēku. Viņš pats bija cietējis jau ar gadiem. Nu, nav zināms, cik ilgi, ja? Bet nāk Jēzus, nāk Jēzus. Un viss, ko viņš saka, Un interesanti, ka tas cilvēks pieskrien pie Jēzus un tur ir kā tāds tā kā dialogs, tā kā nemaz tas cilvēks pats nerunā, bet tas, tas nešķīstais gars, tas ļaunais gars, kas ir viņā, ja? um, ziniet to, ka ļaunie gari uh, neienāk uh, pa ielu ejot vienkārši kā ienāk tevi, ja? tā ir durvis, ko tu pats atver savā dzīvē ar grēku, ar nepaklausību Dievam, ja? bet šķiet, tas, tas, tas ļaunais gars jau runā, Bet tur tā viena daļa, kam es ticu, tā kā viņš saka, no Dieva puses nemūk mani. Es zinu, ka tur nav tā, ka tas gars, kas runājot caur viņu, pēc tam notiek dialogs starp Jēzu. Jēzu, Jēzu pasaka, izēj. Izēj. Baigi interesanti. Bet tur ir tāds iekšēji tāds, uh, nu, tas sauciens, vismaz no Dieva puses nemok man. Es ticu, ka tas bija tas cilvēks, kas iekšējais cilvēks, kas kliedz uz Jēzu pēc žālstību. Un es uzreiz cerās, ka pēc problēmas sākas. Gars izē. Jēzus vajag tikai vienu vārdu pateikt. Vienu teikumu cilvēks ir brīvs. Viens vārds Jēzus vajadzīgs. Sastapšanās ar Dievu un viens vārds. Viens vārds izē. Izē no tā. Noteikti šis dialogs, tas, redz, šīs problēmas nebija kāds viens gars, tas bija leģions, kā saka. Reiz Jēzus uzdod jautājumu, cik jūs tur esat? Mēs esam daudz, mēs esam leģions, mēs esam Faktiski tas leģions, nu, tā var tūkot, ka, var teikt, visā dzīves sfērā šis cilvēks bija sasaistīts. Nu, nebija, nebija vietas, kur viņš būtu brīvs, nebija. Viņš bija pilnībā sasaistīts šis cilvēks. Un, un viņš stāv, un Jēzus ir pasaka, noteikti tas dialogs, un man patīk tas, ka, eh, ka Jēzus ir augstāks, lielāks, pārāks pār tām lietām. Un viņš redz situāciju tieši širdī. Viņš redz tieši sirdi, viņš uzreiz runā uz tās situācijas ar izē. Notiek tas dialogs un pat ļauniem gariem viņš, viņš pasaka, labi, iet cūkās. Viņš paņem to uh, nešķīsto peļņu, kas bija tajā laikā šīs cūkas audzēšanas, kas bija cilvēku, cilvēku apzakšana. Viņš paņem vēl to visu no tā rajona iztīra. Ne tikai to cilvēku, viņš paņem vēl cūkas un visu to um, korupciju, tā saka, visu to ļaunprātību, visu to mankārību vienkārši līdz ar to visu vienkārši izmet ārā jūrā. Jānis Gars vienkārši iet, izkrīt, pazūd. Tikai vārds, Jēzus. Tev šodien vajadzīgs tikai vārds. Tas ir viss. Jēzus. Un interesanti, kad iznāk ārā tie, tie gani to redz, valsts skrien ārā pie saviem, aizskriens pilsētu pie saviem priekšniekiem. Vā, tu, tu tāds lietas notiek. Man interesanti, ka no tās pilsētas iznāk kaut kāds pāris cilvēkiem. Un ko viņi redz? Ja? Bet 15. pantā, un tie nu nāk pie Jēzus un ierauga ļaunu garu apsēstot, tur sēžam apģērts un pilnā prātā. Apģērts un pilnā prātā. To pašu, ko tas leģions bija, un viņi, oh, viņš bija tāds, oh, kas tas? Interesanti, Jā, šajā brīdī notika tā, ka bija kaut kāds posms, kad tie cilvēki aizsniegumi atnāk apakaļ, cilvēks jau ir apģērbts. Tas pats, kas, tas, kam tas leģioni bija. Un tas runā par to, ka Jēzus ienāk, viņš ne tikai atbrīvo sirdi un prātu, bet viņš atbrīvo arī tavu, atjauno tavu, nu, sociālo stāvokli. Nu, mēs tā redz to garīgi šeit mūsdienā pārfrāzējam. Ja? Viņš atjauno to, ka cilvēks jau ir tāpat kā vispārējā normālā cilvēka. Viņš ir saģēts. Viņš tā, un kur viņš tā pie Jēzus gāja? Viens vārds, Jēzus ienāk un dzīvē. Izdzen visu viņu post, paņem visu sāpes nost. Nav viņam vairs jāgriež sev, viņš prīrā prātā stāv. Tāds ir mūsu Dievs. Un, redziet, kas man vēl patīk šajā stāstā par šo cilvēku, Kad Jēzus tā tikai viņa tā, nu, neatbrīvo un saģēra un, un tā kā aiziet prom, bet viņš, viņš paņem to cilvēku tikai tā, tā ar pēru. Viņš tā kā iedomājies tam cilvēkam, kas vēl vairāk varētu dzirdināt viņa sirdi kā vārdu, ka Jēzus ir tu, tu nodeiksi. Tu esi man nodeiksi, manai valstībai, tu esi mans. Un viņš, tur tās dievos noteikti, viņš, es tev varu iet līdzi. Tas cilvēks, kas ir atbrīvots, viņš jau visu tev var iet līdz viņa vēlēšanas, ir vienkārši sekot Jēzu. Es gribu iet pie tā, kurš man atbrīvojas, es gribu viņam sekot. Un, un, un, un, ja es pasaku nē, bet ej pie savas ģimenes, ej tur un pastāst, cik liels lietas Dievs darīs tavā dzīvē un kā viņš par tevi apžāvojas. Tas ir tāds, tas viņa sūtījums ir tāds priekš manīm, tam zemteksts, tam visam, tu esi man derīgs, tu esi man vajadzīgs. Redziet, sabiedrība saka, mums nevajag Dievu. Mums vajag Latvijas himnu nomainīt, ka tur tas vārds Dievs sveicina Latviju. Mums vajag uh, priekš kā tas Dievs vārds. Es gribu tai sabiedrībai uzdot jautājumu, kāpēc ir pašnāvības? Kāpēc jauniešu vidū pašnāvības līmenis ir liels? Ja jau mūsu sabiedrība, ja mums visi ir tik fantastiski, ja mēs esam tik jauki, mums viss ir perfekti, mums Dievu nevajag caur kurām brillēm tu skaties. Jo es redzu kaut ko savādāk. Avīzēs rakst, viens, divi vai pieci cilvēki šajā gadā jaunieši iztaisīja pašnājumu statistiku. Bet tās ir dzīves. Tās ir dzīves, kuras ir uzaugušas, bet sātana apmācas vai kaut kāda apstākļa apspies sasietas, ka viņus vienkārši paņem savu dzīvību. Bet Jēzus saka, dodieties man. Dodieties man. Es viņus paņemšu. Un es viņus vērtēšu kā visdārgāko, par dārgāko, par jebkuru dārgāko mašīnu, par kaut kādām vērtībām. Es viņus vērtēšu un turēšu savās rokās. Dodiet tās dzīves man. Ir jāatcerās par Jēzi, jāatcerās, ir jāatcerās šī vēsts, ka ir ļoti daudz salās cilvēku. Un lieta ir tāda, ka tas ir tāpat, ka ja tu brauc uz Rīgu, un to ceļu, kur vienmēr brauc, zīme rāda uz Rīgu, nonāks Rīgā. Ja tu savā dzīvē, kurš cilvēks, kas sēž savā dzīvē alkoholu vai vieglprātīgi, vienalga, nepaklausīt Dievam, vienkārši viņš sēž, viņš nonāks tajā stāvoklī, ka viņš būs salauzts. Nav tā. Ja cilvēkam vienkārši man ir labi, vienmēr būs labi. Mēs nevaram apmierināt mūsu sirds nekas kā tikai Dievs. Mums vajag vairāk, vairāk, vairāk un beigās jau, lai vai kāds cenu man vajag vairāk. Lai paliek zem manām kājām cilvēks izdarīt. Man vajag vairāk naudu, man vajag vairāk, vairāk, vairāk. Nekad nav miera. Nekad nav tā, ka var nopelnīt un palikt mierā. Nē, vajag vairāk, vairāk. Tad vajag zākt, vajag vēl. Redziet, tas ceļš, kur tas cilvēkiem, kur tas aizved. Mums ir vajadzīgs Dievs. Nākošais cilvēks ir, uh, es viņu mazliet pieminēšu, bet es iešu uzreiz uz to, to kas bija pa vidu. Nā, ja es tagad tālāk, Lai viņš sastop cilvēku, kurš ir ticīgs, un ne tikai ticīgs, bet kalpo Dievam. Viņš ir pat uzcēlis sinagogu. Ja? Tas ir sinagoga vairāk, nu, lai saprastu, tas ir vienkārši ēka, kur notiek dievkalpošana. Tā laika kārtība, kā bija vienkārši pārdīja dievkalpošana. Līdzīgi kā šeit lūkšanas, bija sinagogas vadītāja, viņš ir tas sinagogas priekšnieks, ja? kurš ir ticīgs cilvēks. Un viņam problēma, viņam ir dot problēma, ko viņš nevar atrisināt. Liela problēma ir meitene. Kaut kas, kas viņam ir tik ļoti dārgs. Tiek aizskats kaut kas, kas ir ne, nu, ne, nenovērtējams, tik ļoti dārgs kaut kas, kas viņam ir. Viņa meita. Bet viņam, man interesanti, ka viņš atnāk pie Jēzus, viņš, viņš nometās cerēs, Jēzus lūdzu nāc man meiteniem. Jēzus. Nu, uz, nu slimo, viņš nāc, lūdzu nāc, Jēzus pagriežās, ej. Viņš ir tāda brīnišķīga Dieva žālstība. Un viņam ejot, ejot ceļā baigās pūles. Cilvēki apkārt kostus tāds, kāpēc, kas tas tāds ir, interesējās. Un, un nu, viena sieviete, tu tiek pieminēta. Un tur šī sieviete, un, un, un viņa ir 12 gadus slimojusi ar kādu slimību. Un viņa, viņa ierauga Jēzu, par Jēzu bija dzirdējusi, tas ir tātad kāds viņai bija stāstījis, par ko, ko Dievs bija darījis, tāpat kā šodien līdzīgi, ja? liecības jūs dzirdējat, ko Dievs ir darījis dzīvēs, ja? Viņš stāsta, viņi, viņi saprot, ka, un interesanti rakstīts tā, ka uh, 28. pantā, un nu, tā daudz bija cietusi no daudziem ārstiem. Un iztērējusi visu savu rocību, un palīdzību nebija atradusi, bet slimiem kļūst vēl ļaunāk. Kā ir mūsdienās? Man personīgā, manai sieviņai māma bija slima. Viņa tagad aizgājusi pie tā kunga. Bet viņa stāstīja, atceros, viņa stāstīja, ka tad, kad viņa saslima, tad, kad jau ārsti jau bija, viņa bija bijusi neskaitāmām pārbaudēm no viena ārsta pie otra, pie trešā. Tad uzrādās tik daudz gudru cilvēku, kas par samaksu, protams, palīdzēt ar kaut kādu atziņu vai kaut ko, kur tu varētu tagad cerību iegūt. Un bija cilvēki, tev jābrauc uz Tibetu. Brauc uz Tibetu. Tur ir tie gudrie, viņi tev iedos tēņas, vēl kaut ko. Nenāk nu, kā, bet tu būs dziedināti. Cilvēks savāca savu naudu, cik viņai bija, bet aizbrauc, atbrauc slimā. Nākošais, tur brauc pie tā, tur dziednieki. Tur, kur, tur laukos brauc pie tās nātnīca aizbrauc, pie tā vīrieša. Viņa aizbrauc, kaut kāds rituāls tur izdara, paliek no sliktāk. Naudu, protams, paņem. Un beigās šie visi ārsti pasaka, nu te jau nav mūsu māja, ja? te jau ir eh, tevi māja, tev nav ticība, tev nav kaut kā, kaut kas tev nav kārtībā. Ja? Un arī šī, šī sieviete rakstīts, ka viņi iztērēs daudz naudas un Un interesanti, ir daudz cietus no daudziem ārstiem. Nedzēt, ko cilvēks var dot, ko cilvēks var dot. Kad mēs saskaramies ar slimībām, ko cilvēks var dot? Vai tikai sūtīt no viena uz otru, paņemot par to naudu, protams, jo man taču arī jādzīvo. Un, nu, protams. Un viņi iet un viņi meklē, un viņi atkal par Jēzus dzirdējuši, viņi nāk pie Jēzus, un viņi saka, es tikai pieskārtu viņi tiešām būs, es būs dziedināti. Viņi nāk un viņi pieskarās un viņi uzreiz ievēro, viņi kaut kādā veidā sajūta, ka viņi ir dziedināti. Kaut kādā veidā viņi sajūta, ka viņi ir dziedināti. Un interesanti, ka Jēzus uzreiz tajā brīdī viņš tā apstājās. Viņš ir man rakstīts, ka no viņa spēks tagad pazuda. Un es tā pagriežās, viņš ir Kurš man aizskar, kurš man aizskar mācītāju? Kurš, nu, tie mācītāji, kas viņam līdz tagad, tā, kurš tev aizskar? Tas ir kāds pūls apkārt, kur tu? Jēzu. Bet Jēzus zināja, aizskāra kaut ko pavisam savādāk. Cilvēks aizskāra viņam ticību. Aizskāra viņam ticību. Viss. Un interesanti, ka ne jau tā kā, ja esi kāds tā kā baterija, ko pēkšņi, mans paņem visu enerģiju, viņš, oh, man vajag atrašot, viņš nav tāds. Tas nebija tas spēks, kas no viņa aizdēja. Tas bija tā, ka šajā tekstā es lasu tā, ka nevarēja atstāt to situāciju tāpēc, tādā veidā, tāpēc, ka Dievs nesaņem godu tam visu. Viņš meklēja, kurš man aizstāja, kurš man paņēma, kur bija tā ticība, kur bija tas cilvēks. Un iecam, ka tā sieviete dzird, ka tas Jēzus meklē un nobīstās, viņa nāk un izstāsta visu to. Un es, es ticēju, ka es tikai to pieskāršos, un es tik dziedināju. Un ko, ja es saku, mana meita, ej, nu ticība tev palīdzēs. Un Dievs vēl ne tikai saka, ā, jā, labi, ej, dzied, un labi, labi, un nu liec man mierā, ej mājās, šī, tu esi man, tu esi man. Tu aizskār kaut ko, kas ir man dārgs, tas tu aizskār man ar savu ticību. Un tad tik dziedināt. Interesanti, viens pieskārējums dziedināt. Ārsti izvadāti, pie ārstiem naudas iztērēts, viss savu naudu iztērējuši. Viņai cerība, sacīt pie Jēzus, viņa atnāk, viņa pieskarās, viņa tiek izdzienāta. Un tajā pašā laikā, kad tas viss notiek, uzreiz atnāk cilvēki no tās sinagogas priekšnieka pie viņa, un viņam saka, un, kas ir tas ziņas, tā meitiņa nomir, varbūt tās nu, netraucē. Netraucē mācītāji vairāk. Un nu, šeit ir jautājums, un, um, nu tāds ir rezultāts jautājums. Ja es sekošu šim Jēzum, kā tad manā dzīvē būs? Ja daudz cilvēki saka, atdod savu dzīvi Jēzum, nožāvu savus grēkus, un tev viss būs super, tā kā pasviest, ne? Ja? Ja šis cilvēks, kurš kalpo Dievam, viņš to kalpo Dievam tajā, tā kā viņam bija mācīts, viņš to noteikti darīs uz sirdi. Viņš uzcēlas sirdi, viņš, viņš kalpo šiem cilvēkiem. Nu, un interesanti, kad uh, viņš iet un, un viņš nāk ar šo vajadzību pie, pie Jēzus. Viņam ir uh, meitini saslimus un ārsta noteikti ir atmetuši cerības, teikt, nu šeit mēs īsti daudz nevaram palīdzēt. Un viņš saprot, ka viņam jāiet vienkārši pie Jēzus. Viņš nāk pie Jēzus un viņš lūdz Jēzus. Viņš ir lūdz atnākt. Kāda ir tā atšķirība, kad cilvēks atdod savu dzīvi Jēzus? Ir kāds, ko tu vari piesaukt savā nelēmas brīdī tur piesaukt, tu vai griezties pie viņa. Viņš ir dzīves, viņš vienmēr uzklausa. Plus, otrs, ka viņš ne tikai jūs piesaukt, bet viņš dzird lūkšanas, viņš arī atbild lūkšanas. Ka viņš vēlās tavā dzīvē darboties, viņš vēlās atbrīvot to, viņš vēlās jau redzēt, ka viņš atnāca, viņam nebija jālūdzās, tu vēl lūdzu, lūdzu, es tev samaksāšu, es rakstīts kā, uzreiz gāja, ej, Bet viņam vēl ceļā ejot, notika šī situācija, kad viņš teikta, ka zinām, mērā aizkavēts. Ja? Un viņš ir ārā atnāk cilvēki ir nomirusi. Un ir situācija šiem cilvēkiem tāda nožēlām un interesanti. Ja tu atdod savu dzīvi Jēzum, kas tev vēl būs, nenozīmē, ka tu būsi atbrīvots no visām, visām problēmām. Ja būs kāds, kas tev teiks, kā Jēzus saka, nebīsties, tici vien. Nebīsties, tici vien. Apstākļi nožēlām šiem cilvēkiem. Un viņš dzird Jēzus vārds, saka, nebīsties, tici vien. Tici vien. Jēzus nekad nenokavē. Jēzus nekad nav pavēlu. Viņš dzirdēja lūkšanu. Viņš zināja, kas notiek. Ja nebija jāskrien, viņš nebija pēkšņi. Es jau viss man jāskrien ātrā, ātrā, man es nokavēšu tādā. Viņš vienkārši mierā iet, viņš atbrīvo vienu cilvēku pa ceļam no. Un ir vārdi šim sinagogas priekšniekam. Vienmēr ir tāds situācija, viņš iet ar viņu kopā. Un nāk tie cilvēki, viņš reiz duši sirdīgi, nē, nu tā kā, un uzreiz momentāli, ja es, es nezinu, varbūt roku uzliku uz pleca teicu. Jo ja es tos vārdus, viņš, viņš paliek garām to, ko cilvēku, viņš neiet, tur rakstīts, viņš tos vārdus neievēra, ko tie cilvēki nācīja teikt. Viņš vienkārši palēž, viņš bija raustam, viņš uzreiz griežās momentāli pie tā cilvēka. Tieši īstajā brīdī, kad noteikti tas paziņojums par, par, par šo drausmīgo situāciju, viņš tajā pašā brīdī tā cilvēka pasaka, nebīsties cik vien. Viņš ir ej. Un viņi iet, Viņi aiziet pie tā cilvēka, un tad tāda situācija, tāds konflikts, zinām, mērā notiek. Un tas konflikts ir starp ticību un neticību. Ir cilvēki, kur raud jau kaut ko vīlu spēlē, vai kaut ko, noteikti vienkārši sēras. Ja? Vīrs, viņa ir bijusi, viņa atnāk. Mēs jau pasakām, viņa nav mirusi, bet viņa guļ. Ha! Ā, tu pašādi teikt, iedomājieties, viņi guļ, pie mums ir tas dakteris tāds un tāds, viņš viņš pateic, ka viņi ir pataust viņu pulsu, viņi beigt, ko viņš tur? Notiek tās konflikts starp ticību un neticību. Ja es pasaku, viņš ejam. Un ir tie cilvēki, kas aizsmēja. Un tad ir tā, ka, ja es paņem tagad jau šajā brīdī konkrēti, viņš šeit nav, tad man jāiet to pulti traucē, kas savā neticībā arī dzīvo, jā, vai viņi arī dzīvo. Naču paņem tēti māmu, tie, kas viņam daži cilvēki bija līdzi, viņš saka, tagad uztaisīs mazāk lociņu, un es jums atpaušu kaut ko. Un šī ir, viņš tas saka, viņš vienkārši pienāk, neko tur, ne kaut kādu rituālu, viņš vienkārši pienāk prom, viņš saka, meitīt, celies augšu. Celies augšu. Es teicu, ka tu guli. Un guļ, celies augšā, un meitīt pieceļās, un Viņi atbrīvot, viņi brīvi, viņi piecelt, nevienmēr tas situācija tam cilvēkam, kā viņš jutās. Dievs man dzirdē. Dievs man dzirdē. Un redziet, kā ir. Kad mēs atrodam savu dzīves jēzu, tad viņš mums ir kāds, kur piesauk grūtos brīžos. Otrs ir kāds, kurš dzird un atbild un nāk. Trešais, kāds, kurš nenokavē. Un kāds, kurš viskritiskākajā brīdī pasaka nebīsties, tici vien. Un ka es ne tikai runāju, bet arī izdaru. Es ne tikai runāju, bet arī izdaru. Nāc. Un viņš izdara tā, ka viņš paņem nos no visiem citiem. Viņš ievēr viņu mājā, viņu istabā, viņš ievēr viņus tur iekšā. Viņš aiztais durvis, viņš tur parāda. Es tev teicu, ka tu būšu uzticēts. Es teicu, ka es nenokvēju. Nāc, celēs augšā. Celēs augšā. nācis nu, celēs augšā. Viņš atklāja viņam to, un man ir kāds prieks. Kāds prieks. Visiem šiem cilvēkiem bija kaut kas kopīgs. Viņi darīja vienu tādu lietu. Mm, pavisam noteikti visos tajos rajonos, kur Jēzus bija, bija cilvēki noteikti ar līdzīgiem apstākļiem. Bet tieši šo dzirdināšanu viņi saņēma. Tikai tāpēc, ka viņi griezās pie Jēzus. Redziet, Jēzus nav tāds kā pasaulīgiem cilvēkiem. Nu, kāds, kas nezinu, reklāmas jā, aģents, kas uzmācās vienkārši. Vienkārši grib, negrib tev ēpastos nāk, grib, negrib tev zvanu, traucē, mēģina kaut ko nopārdot. Jēzus tāds nav. Viņš vienkārši iet savu ceļu un viņu aizskar tie, cilvēku, kur apzinās, man ir vajadzība. Man ir vajadzība. Man ir vajadzība. Vakar mēs bijām uz ielām, mums runāja cilvēki, viņi saprat vienu tādu lietu, ka ir cilvēki, un jēzus nevajag, un jēzus arī, jēzus arī pasaka. Es esmu nācis tikai pie tiem, kuri es esmu. Es esmu nācis tikai pie tiem, kuri es esmu. Un mani uh, spēja atrast Tā ir piedzīvojušo dzirdināšana tikai tie, kuri zina, kuriem to vajag. Ja es, es patīk, man tas vārds, viņš ir džentlmenis, viņš neuzmācās, neuzpāršās. Viņš, viņš vienkārši ir absolūti spējīgs, ja kur cilvēku situāciju atrisināt, ļoti bieži, vienkārši vienkārši vārdu. Ja? Ļoti bieži tas ir viens pieskāriens, kas ir vajadzīgs, viens tāds lūkšana, vai viens tieši man vajag, un viss cilvēks brīvs. Dažreiz varbūt ir tā, ka uh, citās situācijās cilvēks lūdz, bet nenotiek uzreiz, bet nenokavējies. Viņš atnāk, viņš ziedina un paspēja vēl turklāt pagodinās tādā brīnišķīgā veidā. Bet visiem ir raksturīgs viens, kad ir nāca viņa pie Jēzus. Lai kurā stāvoklī tu šodien esi, kādā situācijā tu esi klausies, un kas tu esi šeit, Varbūt jā, tev nav tāda situācija, kā bija tam cilvēkam, kurš bija sasiets, kurš bija mēģināts siets, kurš bija kāls skraidīt par kapiem, dzīvot. Varbūt tāds, ne, tev tā fiziski varbūt nav, varbūt tev ir jā, mašīnas māja ir garīga, varbūt tev tā ir. Varbūt tev, tu sev arī citu moti. Tie ir, ka tev tās sāpes aizēno, tās sāpes, kas sāp sirdī. Tad dzird Jēzus vārdu, kas tev saka, nāc pie Viņš saņem šo aicinājumu. Viņš saka, Dievs saka, nāc pie manis. Es atbrīvošu. Un, un interesanti, ka tur vairākās vietās šajā pašā grāmatā Marka Evangelija rakstīts, ka nāc pie viņa visi, kas bija slimi, un viņš visi cerināja. Viņš nešķiroja. Un varbūt tās tu esi kristietis. Tev ir kāda situācija, kas ir ļoti, ļoti tuvu tev. Ļoti, ļoti tuvu tev. Kas ir norakstām zināmā veidā. Man liekas, šķiet, tu esi lūdzis un nu, lūdzis, un šķiet nav, ja es kavējās. Un varbūt jau pat nāk tādi tā ziņojumi no, no tās puses, no tā problēmas puses, ka viss, viss netraucē jēdējuši. Viņš jau īsti to nedzird. Viņam jau citi cilvēki ir prātā. Varbūt tu redzi, ka cits cilvēks dzirdi, bet tev nē. Varbūt tu redzi, ka citiem cilvēkiem situācijas atrisinās finansiāli, vienalga kādā jomā. Bet tad tu skaties, ka tev tas nenotiek. Varbūt domā, nu, ai, nu netraucēšu tev, ja es nu netraucēšu. Tad, ja es tev sāku šodien, nebīsties, bet tic vien. Nebīsties, un tic vien. Un tas vārds nebīsties ir tāda pavēles formā, kas ir pavēle tam bailēm, kas tev moka. Nevis tev, bet tam bailēm pārstājiet viņu acīt. Es, ap, es izslēdz vienu bailēm. Es pavēlu vienam bailēm apus. Nebīsties un ticību celēs. Viss, kas tev ir vajadzīgs, tad tu esi kristietis. Viss, kas tev vajadzīgs, ir ticība. Ticība. Ticība. Jo ir tā, apstākļi varbūt neiz, neatrisināsies uzreiz, bet ticība, lai tev ticība ceļās ļauni, lai Jēzus vārdu tev ticība ceļ. Jo tev vārds saka, Ticība nāk no Kristus pavēles, no Kristus vārda. Un ticība to nāks, un tu saņem to ticību, tad, kad Dievs runā tavā dzīvē. Un šodien tev saka, nebīsties, un lai ceļās to ticību. Un redz, tajā situācijā arī Jēzus tavā dzīvē, viņš paņems tev atsevišķi. Viņš paņems tādā mazākā lokā, viņš paņems tev to situāciju atrisinās. Jo ir ļoti bieži, mēs gribam meklēt šo risinājumu, pie brāļiem, pie māsām vai kaut kur citam, mēs gribam, mums vajag mācītājiem, mums vajag, mums vajag to, mums vajag to, mums vajag šito. Ja es īstenībā to saku, es to gribu paņemt mazliet nostāt, tur, kur tikai, tikai tu esi, un tavu ciešākie cilvēki. Mēs gribam pagodināties tur. Piemērs, man bija situācijas, kad uh, man bija reiz tāda situācija, tikai tāds mazs piemērs finansiāli, ja? Es, um, bija man bija tāds viens maksājums, kas man uzkrita uz galvas kā augsts ūdens. Man bija vienkārši panika iekšā sirdī. Un tie bija 80 lati, tas bija <laughs> ļoti liela nauda priekš maniem. Man bija vienkārši kaut kāda stundu laika, un nauda man vienkārši izrāda. Un tāds kārdinājums iekšā bija zvanīt kādam, prasīt kādam. Tas jums Dievs saka, lūdzu, lūdzu. Es vienkārši nometos ceļos un es lūdzu. Es vienkārši slavēju Dievu, es piesaucu Dievu, es jums varu pateikt. Tikko es biju pateicis āmēn, atnāca īziņa, es jums nepaspēlēju. Īziņa, kurā cilvēks ir, es tev gribu nosvētīt ar 80 latiem. Tas ir tāds, nu, jā, nav, tas nav par naudu, tas ir par to, ka uh, Dievs uzdiet arī šim cilvēkam, viņš ne, nepateica, o tagad aizēju un izsludinu visiem, lai nāk skatīties un Kā es teicu, ka tu nemanā, ne, ka viņa guļ jēzus, ka tas ir labi. Lai tie, kas netic, lai viņi paliek tur ārā, nāc iekšā. Nāc iekšā, es tev parādīšu, kur ir tā tava situācija. Pievien man pie tās situācijas, viņš paliek. Un tad tie cilvēki, kas bija ārā, viņi tikai tā droši vien, ā, viņš guļ, vienāk tā meitene, o. Un tad, viņ, viņš guļ, viņš teica, ka viņi guļ, ā, izsnēja. Pēc tā meitene iznāk ārā. Un nu, tie cilvēki arī aizgāja prom, cilvēks atcerējās. Viņš zināja, manā iekšā, manā mājā, manā sirdī, manā dzīvē visciešāk Dievs atbildēja šo lūkšanu. Tici vien. Tici vien. Tāds vispārējais, to gribu pateikt, ka tava palīdzība ir pie tā kunga, pie Jēzus Kristus. Lai kāda ir tava situācija, lai kur tu esi, Tava palīdzība ir pie Jēzus Kristus. Un viņš tev ir tik tālu, cik tavs sirds sauciens. Dievs palīdz. Dievs palīdz. Palīdz man. Palīdz man. Bet viena lieta, kas vienmēr traucē cilvēks, un es esmu to redzējis, jo uh, Dievs ir gatavs palīdzēt, un viņš vienmēr palīdz, bet viena lieta, kas traucēja, ka viena cilvēka saņem šo dziedināšanu, saņem šo brīvību, saņem šo piedzīvojumu, ir tikai viena problēma. Zini, kas tā ir? Lepnība. Lepnība. Ir, nē, es tikšu pats galā. Nu, es taču neprasīšu. Un lepnība būs īstenībā tā lieta, kas vienmēr to apturēs kaut kādas izējas vai no, no Dieva dziedināšanas vai lepnība. Pirmkārt tam prasīt Dievam, vai tu prasi Dievam? Es tev aicinu šodien lepnību lietas pie malas. Ja tev ir vajadzība, prasi to Dievam. Jēzu, šeit es esmu. Ja esi šeit, jā, tajā laikā viņš bija fiziski, Tagad Dieva vārds arī saka, kad viņš uznāca, viņš ir pie mums, viņš šajā pasaulē darbojas caur savu svēto garu. Un viņš ir teicis, kur divi vai trīs sanāk manā vārdā kopā, mani pielūgt, mani slavēt, mani meklēt, tur es esmu viņu vidū. Viņš to ir tā teicis, mm, Jēzu, kur tu esi, izslēdz gaismu, ja tu tu esi, mēs varētu tā lūgt, ne, parād man, ka tu te esi. Es vienkārši saku, tāpēc es ticu tam, ko Dieva vārds saka, viņš ir šeit. Un mm, viņš ir arī uh, sadzird, nu, viņš tevi sadzird un klausās, un, jo Dievvārds arī saka, ka viņš iet pār lieliem viļņiem, pār lielām vētrām. Un viņš tā kā staigā pār tām, un viņš meklē tos, kuru viņi piesauc. Esat bijuši pie tādas lielas vētras vai ka viļņa liels atcelt pie jūras. Tas liels troksnis, nu tāds, šš, nu tas kā, nav tāds, ka tu varētu. Un īstenībā, ja tur kāds palīgā, kāds, piemēram, sauc, ja, gluži viņš nav dzirdams pie tādām rit, pie tādas lielas vētras, vēja tur pūš, bet Dievs to balsi dzird. Un arī tāpat arī tev, viņš tu tur mājās, kur es, pa ceļam uz mājām, veikalā, viņš visur ir blakus tev. Un viss, kas tev vajadzīgs, vienkārši jēs, palīdz man, palīdz man, palīdz man. lepnība arī tas, ka mēs gribam uh, lietas savā veidā, nevis tā, kā Dievs to ir pateicis. Jēzus Kristus krusts pierāda, ka mēs neviens nespējam tikt pie Dieva bez viņa palīdzības. Mūsu grēks, mēs nespējam no viņiem tik brīvi, kā mēs redzējām arī jauniešu, ko parādīja krēslu, kā vienīgi caur Jēzu. Tu var teikt, es pats cīnīšos, es mēģināšu, es tikšu vaļā, es tikšu kārtībā, es sakārtošu šo situāciju. Tā es esmu runājis ar daudziem alkoholiķiem, kurš saka, es pats sakārtošu, es pats, es pats to izdarīšu, es pats tikšu galā. Nē, tu nevar. Un tiklīdz tu, kamēr tu to atzīsi, tikmēr tu arī mocīsies ar to, kamēr tu beidzot, jo tie cilvēki, kur beidzot to saprot un beidzot ir gatavi to atzīt ar paceltām rokām, es nevaru pie tiem, ja es vienkārši nāku. Es, taču, es zināju, ka tu to nevari to brīvs. Tāpat bija arī man, es ar smēķēšanu cīnījos. Es biju atgriezt, es biju kristietis, es dzīvoju, es smēķēju, es, es vienkārši nevarēju sev atbrīvot. Es izdomāju, es plāns man bija. O, aiz Daugavpils vēl kaut kādas 70 km ir klosteris, ja, katoļi mežā dziļi iekšā. Tur nav ne internets, ne telzors, ne veikala, nekā. Vot, es aizbraukšu, neņemšu līdz cigaretes, divas nedēļas tur dzīvošu un es būšu brīvs. Es aizbraucu uz turienu protams, gudri izdarīja tā, ka tieši pirms izkāpšanas no autobus nopirkt vienu jaunu paciņu, nu, tāpēc, ka, nu, nu, nu nebūs jau tur veikala, un kamēr šitās ātras nopīpēšanas nozīmē vēl divas dienas man bija ko pīpēt. <laughs> Nu, es tādu, vienkārši tā domāšana tāda. Es aizrocu, es no, nu, jā, nu viss nopīpēju pēdējo tās, nu viss, arī tur šķiltavs izmet ārā, tur sērkociņš, nu es esmu brīvs. Nākošā dienā, zin kā bija? Es izēju ārā, tur kaut ko arī darīt man iedeva, es tāds skatos, kaut kādi cilvēki tur strādājuši un nomest benčiks, nu, uz, uz zālē mētājās. Es taču nebūšu tāds, un kad es, viņš taču nepazemošos tā, ne viss. Es ieguļos gultām, visu, ko es redzu zālē, tas benčiks vienkārši. Tik, tik gaišs un sauc mani. <laughs> Es mocījos, es nevarēju, visu nakti nomocījos, vienkārši ah, aizgāju pancēlu nopīpē, nu tāds, tāds pazemojums, nu nevarēju sev atbrīvot. Un tā arī atnākas, vai es pēkšņi, pēkšņi ierodās bars ar franču skautiem, visi pīpē, <laughs> un visi tādi laipni <laughs> dalās. Ja. Es tāds, nu, nu, <laughs> un galvenais, ka nemaz neprasot. Ne, ja mums pīpē. Nu, ot, un tā pagāja tās divas nedēļas, un uzmien, ko es darīju, ka es aizgāju tik pie veikala. Nopirkt cigaretes! un turklāt vēl man tas viens no mūkiem iedeva 20 latus. Viņš saka, šeit sveitīt nu, apstākļi viss sakārtojas. Nu, es nevarēju atbrīvoties, es nevarēju tik brīvis, un es nopirku atkal tās cigaretes, un es visu laiku savu šaustīju. Un, jā. un tad tūlīt pēc tās tos arī sešos pie viena mācītāja uz Valmieru. Un viņš man saka, un es ar tur pīpēju, un es, nu, es tik ļoti gribēju būt brīvs, bet es nevarēju būt brīvs, es nevarēju atbrīvot, es nevarēju. Un es to ritīgi atzinu, nu, es nevaru sev atbrīvot. <laughs> un tas uh, mācītājs, viņš pienāk, un viņš saka, tu gribi būt brīvs, nu es jau gribu, bet es nevarīšu kuš. Tu gribi būt brīvs? Sēd te, diez dievkalpojumam vēl 15 minūtes un padomā, vai tu gribi būt brīvs. Nedomā, kā, ko tev būs jādara, bet vienkārši vai tu gribi būt brīvs. Es tās 15 minūtes, nu es taču gribu būt brīvs, es gribu būt brīvs. <laughs> Viņš ir labi. Viņš ir nāc, lūksim. Viņš ir draudze, lūdziet viņš šāds nāk, viņš šak lūdz, atsakies tagad no tā, ja es Kristus vārdā es atsakos, es, es gribu būt brīvsdievs, paņem to manī, visi draudzi lūdz. Viņš šak tagad paņem tās cigaretes, kas tev kabatā noja lejā, un viņas izmet ārā, saplēs, viņas izmet ārā. Dažs mās un brāļi aizies tev līdzi, viņi pat tevi aizlūks, bet tu atbrīvos. Es tā kā aizmetu un izmetu. Un tu tāds tāds atnāk apakaļ, un es tāds, dievkalpums beidzās, man tūlīt bija tikšanās ar vienu draugu, kurš smēķē kurš ir neticīgs, un es viņus atteikos, un es viņam atdos šiltos, es viņam saku, nu, man vairs nevajag, es esmu brīvs. Un iekšā tāda balss, paskatīsimies rītā. <laughs> paskatīsimies pēc trijām stundām. Un es tāds iekšā tāds, nu jā, es tāds bailes. Es tipā es atbrīvots, nu es esmu tā kā atbrīvots. Es tiešām arī sajūtu tādu iekšā, nu, kad met ārā tās cigaretes bija tāds, ka kaut kā, nu tāds iekšā kaut kas salūs, tā kā. Es tāds izēju ārā. Nāk, nu, tā kā iet par, uh, aiziet pie viņiem, pie tiem draugam, nu nepīpē. Un tajā vakarā es arī tāds nāk apakaļ, un, un nākošā dienā es eju, nu tā kā jocīgi, nav vairs tā, ka lauž kauls, ka vai, bet nu tā kā tāda iekšā doma, bet tu taču vēl uzpīpēs, tu taču vēl uzpīpēs, nu paga, paga. Un iedomājies, es, ne, es eju pa ielu un tāda gara, gara iet, tāda, nu gara, neviens tur mājas, ne, neviens cilvēks nenāk, un pa gabalu nāk noskūt galvu, džins jakās, zābakos, puisis, kurš smēķē un smaida uz manīm, skatoties pa gabalu jau. Un tā kā no manīm līdz mārim tāda apgalva, viņš jau ņem no kabatas cigaretu ārā un dod man <laughs> faciņu. Es nekur neesmu prasījis neko. Bet visu to gabalu, kas viņa redzēs, viņa kaut kāds 200 metrus redzēja. Un es visu to gabalu prasu vienu cigaretu, prasu vienu cigaretu, prasu vienu cigaretu. Un es viņam nemaz neuzprasīju, ka <laughs> viņš man jau smaidot iedot cigaretu. Viņš saka, nu ugun arī, viņš uzreiz čīlis. Saka, nē, nē, man tās bailes iekšā. Nu, nē, nē. Un es eju to cigaretu un Nē, es viņu metīšu ārā, es viņu metīšu ārā. Un tad man bija tur jāiet, kur nu, es tādu stūri, visu tur tādu gabaliņu veikalu vairs nav, bet pirms tā stūri ir viens veikals. Un uzmēr, kas man kabatā? Divi santīmi. Cik maksā sērkociņa kastīt? Divi santīmi. <laughs> un skatās, nu nevar būt, kāpēc man tie divi santīmi kabatā? Nu viņš saka, ieej veikalā, nopērš tos sērkociņus, nopērš tos sērkociņus. Es ieju, nu, ieju veikalā, nopērš tos sērkociņus. Nu visu laiku tāds bailes un tāda cīņa. Es aizietu tur aiz stūru, tā kā es kādreiz pīpēju, vairs netika atklāt, bet aiz stūru slēpos. Piešķiļ aizpīpēju. Nu jau kaut kāds divs dūms un sāk ritīgi klepot. Un, nu, tā kā pirmo reizi smēķējis. <coughs> Un es nometu to cigaretu un uzreiz, kas viņu aizmet, man uzreiz tāds nezinu no kurienes. <coughs> Nu, rupie vārdi, lamu vārdi vienkārši. <coughs> Es soķinu mūtu, ārprāts. Nu, es tad sapratu, kāpēc smēķētājiem ir rupa valoda, ja? Es vienkārši tas sapratu, es vienkārši, un tas bija viss, kas to cigaretu aizmet. Ziniet, nākošā dienā es ievēroju vienu lietu. Un nākošā nedēļa, ja, man nebija vairs tā, Dievs bija atbrīvojis. Un vienu lietu es ievēroju, man naudas, lai kabatā parādās. Wow, nu visu laiku nauda, kabatā, un vairāk un vairāk. Es taču jau nopirku vienu kolu, es vēl šokolādu nopirku, un vēl ir nauda, un vēl parādās nauda. Nu tas ir tā, ka to visu man cigaretes bija paņēmuši tagad man ir nauda, es varu kolu nopirkt, es varu šokolādu nopirkt. Es atceros to brīvību vienkārši. Un tas ir Jēzus. Tas ir Jēzus. Viss gods viņam. Lūksim. Pacēl roku, pacēl savu sirdi uz Dievu, ja tev ir vajadzība šodien. Ja tev ir vajadzība šodien, saka Dievs, es esmu šeit. Man ir vajadzība, man ir, man ir tavs pieskāriens vajadzīgs. Lai kādā arī joma ir, un nu, tavs pieskāriens ir vajadzīgs. Arī varbūt tev ir jāspiežās cauri kādiem cilvēkiem, brāļiem, māsām, ģimenē, vecākiem. Tie cilvēki, kas ir tas pūls apkārt Jēzum, kas neļauj. Un tā kā tā sieviete, viņa spiedās cauri, viņa tikai gribēja viņu aizskart, viņa beigās aizskār Jēzu. Arī tevis iedrošina spiedies cauri. Spiedies klasbiedriem, darba biedriem, spiedies cauri, vienkārši sastiec, ja es sastop par viņu. Es pieskaries viņam, nu, tu ties dziedināts. Es Tev lūdzu, Dievs, par katru cilvēku šeit, lai viņa ticība celtos, lai viņa ticība celtos. Jūs ļauj viņam sadzirdēt, Dievs, tos vārdus, Dievs, ko Tu teici tam sinagogas priekšniekam, Jāiram, nebīsties, bet tic vēl. Es lūdzu apklusini ik viens bailes, ik vien prātā šeit, ik viens sirdī šeit. Apklusini ik viens bailes. Apklusini, Dievs. Ienāc šajās dzīvēs, Dievs. Ienāc šajās situācijās, Dievs. Tu redz, Dievs, šeit cilvēks. Tu redz viņas sirds, tu dzird viņas sauciens, un to es arī lūdzu, Dievs, ka tu pieskārtos, Dievs. Dievs, tu esi šeit. Un paldies Tev, Dievs, par visu, ko Tu dari. Brīnišķīgi, Dievs. Bet Tevis ir tāda brīvība, bet Tevis ir tāda pieņemšana un dziedināšana, Dievs. es viņus visus nolieku tavās rokās. Katrs viens tev ir vērtīgs un dārgs. Dārgāks nekā jebkur dārgākā mašīna vai māja vai viena pasaules bagātība. Dārgāks šeit cilvēki tavās acīs ir dārgāk par tām visām, visām lietām. Tik dārgi, ka tu biji gatavs nomirt par viņiem, lai viņus sev atgūtu. Cel ticību katru vienu cilvēkā šeit, ticību uz tevim, Dievs, ticību uz tevim. Paldies Tev, Dievs. Jēskus vārdā es lūdzu. Amen. Amen. Pārdomā tās lietas. Tas ir Dieva vārds, kurš ir dzīves. Amen. Mēs varam aplaudēt Dievam par to, ko viņš dara, ja? Paldies.